شاب پسر جوان متزوج متأهل، عدت، آماده کرد العشاء شام المطاعم جمع المطعم رستوران یتعارکون دعوا می کنند تفکیر الشاب فی اللیل لو كنت متزوجا لاعدت لي زوجتي عشاء لذيذا تفكير البنت لو كنت متزوجه لخرجت مع زوجي لتناول العشاء في احد المطاعم والمتزوجون يتعاركون وينامون بدون عشاء فكر شبانه پسر جوان الان اگر متعهل بودم خانومم برام شام درست میکرد فکر شبانه دختر اگر متعهل بودم با, با شوهرم میرفتیم بیرون و توی یکی از رستوران ها شام میخوردیم اما متعهل ها با هم دعوا میکنن و بدون شام میخوابن